Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հռչակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Նորաստեղծ պետությունն իր անկախությունը պաշտպանելու համար բազում արհավիրքների միջով անցավ, որոնցից դաժանագույնը պատերազմն էր 7 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ։ 1992-ի ամառը կենաց ու մահու պայքարի ելած Արցախի համար թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանն էր։ Թշնամին տարբեր ուղություններով շարունակում էր առաջ շարժվել, գրավելով մեր բնակավայրերը։ Օգոստոսի 15-ին հարավային թևում նա կզավթեր հադրուտ շրջենտրոնը։ Կզավթեր, եթե չհանդիպեր Ավանի անձնուրած պաշտպանների հերոսական դիմադրությանը, ում անասելի ճիքերով միայն հաջողվեց հետ շպրտել հակառակորդին։ Օգոստոսի 15-ն արդեն քանի տարի հադրութում նշում են որպես քաղաքի վերածննդի օր եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման օր։ Ինչպես է ապրում հադրութն այսօր։ Քաղաքապետարանում համայնքի ղեկավար Արմեն Աբ รา համյանի հետ հանդիպեցինք։ Պարոն Աբրամյան, երկու տարի առաջ մենք հանդիպել ենք։ Ամենաշատ մտահոգող խնդիրներից մեկը դուք այն ժամանակ նշեցիք այն է, որ քաղաքապետարանում կան դիմումներ հողհատկացման համար, տներ կառուցելու համար, սակայն հնարավորություն չկա, որովհետև Հադրութի շրջապատում եղած բոլոր հողերը սեփականաշնորված են։ Անցել է երկու տարի, հարցը որևէ ձևով կարգավորվել է։ Հարցը դեռ լուծված չէ, բայց ասեմ, որ տեղաշարժ կա, դիմել եք վարչապետին, բաժին, գյուղեզես բաժնից պիտի գան էքսպերտիզա ենթարկեն շրջակա հողերը, ու ասեմ որտեղ պիտի կառուցվի մի նոր թաղամաս։ Այդ թողերը երևի հետ կվերցնենք մենք։ Կստեղծվի հանձնաժողով, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, շրջվարչակազմի ներկայացուցիչ եւ քաղաքաշինության նախարարությունը գյուղեզեի բաժնից եւ կուսումնասիրվի։ Երևի մոտակա ժամանակում այդ գործընթացը կավարտենք, հետո կասենք, որ հատվածներ պիտանի թաղամաս կառուցելու համար դարձյալ երկու տարի առաջ սկսված էր պետական մանկապարտեզի շինարարությունը։ Ես զարմացած էի, որ մինչև հիմա այդ մանկապարտեզը չի գործում, չի ավարտվել շինարարությունը։ Պատճառը ո՞րն է։ Գոնե նոր ուսումնական տարում երեխաները հնարավորություն կունենան հաճախելու։ Այո, պատճառը երևի հարցը ինչ չէ, հարցը շինարարներին, բայց սեպտեմբերի 1-ին այդ մանկապարտեզի բացումը տեղի կունենա եւ շուրջ 60 երեխա հնարավորություն իրականություն կունենան հաճախել այդ մանկապարտեզը։ Կարելի ասել, որ դրանով կլուծվի նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության հարցը։ Չէ, չէ, ասենք 60 երեխա արդեն կհաճախի մանկապարտեզ, բայց ասում ենք 300-400 երեխա ունենք մինչև 5 տարեկան հադրութում։ Շինարարական ինչ աշխատանքներ են կատարվել վերջին տարիներին բնակարանաշինության առումով։ Բնակարանաշինության երևի վերջին տարիներին բնակարանաշինություն չկա, ճանապարհների վրա են աշխատել, որոշակի թղամասեր են ճանապարհները նույն բարեկարգվել։ Բարեկարգել նկատել ունեք ենթակառուցվածքներ, լուսավորություն, այո, այո, ընթացքի մեջ փետրվարի 20-ի մի հատվածը շատ ված հատված էր, հիմա կառուցվել է մնում է ասֆալտապատման երև այս տարի ասֆալտապատեն, ջրահերացման իր հորերով ամեն ինչ իր լուսավորությամբ երևի այս տարի կվերջացնեն։ Ջրամատակարման աշխատանքներն են ընթանում այսօր։ Շուրջօրյա ջրամատակար։ Երևի շուրջօրյա, որովհետև դերը չգիտեք, բայց մի թաղամաս արդեն հաշվիչները տեղադրված է, կարելի ասած շուրջօրյա ջուր ունեն։ Երևի այս տարի շեփական տների այդ թաղամասը, առանձնատների թաղամասը, այսպես ասենք, կվերջացնեն, կմնա բազմաբնակարան շենքերի թաղամասը, ատեք որոշակի խնդիրներ կան, парքերի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց ուզում եմ որ եթե գլուծվի, եթե այս տարի չի, ապա երկու տարին եթե գլուծի եւ հադրուտ կունենա շուրջօրը մշտական ջուր։ Հադրությունները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, որոքովի ջուր կա, որոքովի ջուր չկա, որոքովի ջուրը բանջարումներ ունեն, որոքովի ջուր, եթե կա տնամերներում է, մնացած է ծորենի դաշտերը, գարու դաշտերը, անջրտի դե։ դաշտերը են, էտ էլ ասեմ, որ այս տարի լավ բերք են ունեցել բնակիչները, միջին բերքատվությունը գարուն հասել է 23.7 ցենտներ, ծորենը 24 ցենտներ, եթե հաշվենք, որ անցած տարի ընդհանրապես կարելի ասած բերք չի եղել, այս տարի ժողովուրդը մի քիչ շունչ քաշել, լավ բերք վեցել։ Ընդհանրապես տարի բարենպաստ տարի է բերքի, մի քանի տեսակ է, որ չկա, ասենք, հոմ չկա եւ այլն։ Մեծ անտառների, բայց պտղատու այգիներում։ Պտղատու այգիներ խնձոր կա, պոպո կա, փարքած Աստծո։ Ամեն ինչ կա, կարտոֆիլն է նորմալ, սոխն է նորմալ։ Մստարի բերքի համար բարենպաստ տարի։ Պարոն Աբրամյան, Հադրութի համայնքում ընդգրկված են նաև Տիակ եւ Վանք գյուղերը։ Ինչ է անում համայնքը հիմա կարելի ասել թաղամասերի այդ գյուղերի զարգացման համար նույն խնդիրները ինչ որ հադրուտ ունի զարգացման համար դա քիվանքն է նույն խնդիրն է վանք ունեք 66 բնակիչ տակ 123 բնակիչ դպրոց կա տակում տարական դպրոց ունենք վանք գյուղում ուսավորում խնդիրներ եք լուծում տարբեր բնորոշակի մատերան ոչ ուշադրությունը դարձնում է շրջենտրոնի վրա թե նաև այդ գյուղերի չէ չէ հասկանալ է որ մեծ մասը շրջենտրոնի վրա է ուշադրությունը բայց ասեք որ անտեսը մեկ չեն այն խնդիրները որ ընթացքում մշակում են, լուծում են տալիս։ Ջրամատակման հարցը լուծում Տեքվան գյուղում։ Այդ գյուղերում ջուր չկա։ Ջուրներ կա։ Խորթային ժամանակաշրջանում նաև ջուր կա վերևում չաներ է տեղադրված Վան գյուղում։ Հիմա որի համակարգը փչացել է, հա, բայց արդեն Տեք գյուղում նոր ջրամբար են կառուցում գյուղի վերևում։ Վան գյուղում այդ չաներն են նորից գործածելու։ Ցանցը պիտի փոխվի։ Ցանցը փոխվել է։ 80% աշխատանքները կատարված է։ Այդ գյուղերում եւս տեղադրվելու են ջրահաշիվներ։ Իհարկե, իհարկե, միան Հիմա եթե բանջարանոցները ռոռոքում են, ռոռոկման ջուրը դրանք կապ չունի։ Կապ չունի, կա առանձին ռոռոկման ջուր։ Կա առանձին ռոռոկման ջուր, գյուղի աղբյուրից ներքև, տները որ աղբյուրից ներքևա ռոռոկման ջուրն են։ Իսկ մնացածը խմելու ջուրն է, վերևը խմելու ջուրն ունենալու։ Մարդկանց տեղում պահող ամենակարևոր օղակը այն է, որ մարդ տուն ունենա։ Այսօր շատ դժվար է տուն կառուցելը, բայց հիպոթեքային վարկա չեն օգտվում հադրուցները դրանից։ Հիպոթեքային հիմունքներով հել շենքեր չեն կառուցում։ Այսինքն չկա մասնավոր մեկը, ով նախաձեռնի եւ շենք կառուցի։ Իհարկե, միակ կառուցել են, բաժանել են, հիմա երկրորդը ասել են, որ պիտի կառուցվի, հիմա էլ չկա։ Բայց նոր վարկեր կա, որ տալիս են, ասենք, վերանորոգման համար, մարդիկ վերցնում են այդ վարկերը, օգտվում են այդ վարկերից նոր կառավարության որոշումը, չգիտեմ, եկել են, որ ասենք նորաստեղծ ընտանիքներին տրամադրելու համար ահագին ջահելներ կա, որ ուզում են վարկ վերցնել, շատ կան ցանկացած։ Նույն վանք գյուղում, տակ գյուղում, ասենք տներ կա, որոնք լքված են, լքված ասած տեղը վաղուց դուրս են եկել Երևանում, Ռուսաստանում են, դրանց տներում են մնում։ Մնացած տները արդեն փլվում են։ Իսկ աշխատատեղերի հարցը ինչպես է լուծվում։ Աշխատատեղերի հադրուց են աշխատում մեծամասամբ։ Հենց հադրուցիների մասին է խոսքը նաև։ Հասկանալի է, որ բոլորը չես կարող աշխատանք նամակ։ Հիմնականում պետական հիմնարկներն են։ Հիմնականում պետական հիմնարկներն են, մասնավոր հիմնարկներ են։ Նոր պահածոների գործարան պիտի բացվի, գյուղմթերքների վերամշակման։ Ձկան պահածոներ մսի։ Շենքը կա, շարքավորումներ ամեն ինչ դրված, ավակի պիտի բացումը լինի։ Երբ է նախատեսվում։ Երևի նոր։ Սեպտեմբերի։ Երևի։ Քանի աշխատատեղ։ 50, 60 աշխատատեղ կբացվի։ Իսկ սեփականատերը դրսից է թե։ Չէ, հադրուցիչ Իվան Հովանեսյան։ Հադրուցում կան մարդիկ, Իվան Ավանեսյանի նման մարդիկ, որոնք ի վիճակի են ներդրումներ կատարել եւ դրանով իսկ ապահովել աշխատատեղեր։ Չգիտեմ։ Հադրուտ շրջենտրոնի հետ քույր քաղաքներ են Էջմիածինը, Էջմիածինը եւ նաեւ համագործակցության հրճակագիր ստորագրել Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի հետ, Ամերիկայի Բրբան քաղաքի հետ, եւ Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների հետ։ Եթե ասենք միայն քաղաքի հետ դեռ չեք հանդիպել, Բրբանկի հետ չենք հանդիպել, բայց միաժամանակ ամեն տարի հանդիպում ենք։ Իսկ Նուբարաշեն եւ Էրեբունու վարչական շրջանների ղեկավարները դարի երկու անգամ հանդիպել ենք հադրությամբ, ստորագրել ենք հրճակագիրը բարեկամության եւ համագործակցության։ Երևի հաջորդ քայլը մերը կլինի մենք պիտի գնանք այնտեղ ավելի հստակեցնենք մեր համագործակցության այդ համագործակցությունը ինչ բնագավառներում։ Համագործակցությունը երևի հանրապետության բնակավարում, ոսաշրջության բնակավարում, ինչու՞ չէ, մշակույթի բնակավարում։ Օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի համագործակցությունը շատ լավ արդյունքներ է տվել եւ նրանք հարկերի հավաքման ասպարեզում, իրավաբանական օգնության առումով, եկամուտների հավաքագրման առումով շատ մեծ առաջընթաց է ապահովել նրանց աջակցության շնորհիվ։ Նման բան կարելի հանդուրժել։ Անպայման ընդհանրը գնալ գալ։ Չէ, չէ, գնալ գալի խնդիր չի։ Եթե գնալ գալը առանց դայլ է գնում, գալիս եք, հանդիպում եք իրա ճանաչում եք։ Հատուկ ծրագրեր կա, որոնք պիտի մուծնեմ, ես չունեք այդ հա, հաշվապահական ծրագրեր ունենք, որոնք շտեմարաններ կան, հողի հարկի բազան։ Չունենք նա, իրանք խոստացել են, որ բերեն մուծնեն, որ հարկ հավաքները ամեն ինչ ավելի հստակ լինի, ավելի པարզ լինի, ավելի հեշտ լինի։ 21-րդ դարա համակարգչային համակարգությունն է, մենք դեռ չունենք այդ։ Որտեղ դա թանկ հաճույք է, մեր անգամ դիմել ենք, չի ստացվել։ Իրանց որ ասել ենք, իրանք ասել են խնդրի չկա, մենք բերելու ենք մեր մասնակետի հետ ինքը գալու այս մոտցնից ձեր համար ամեն ինչը հեշտ լինի։ Որ եկել է տեսել իրանք հասկացել են ինչա ոնց է եւ համագործակցության արդյունքները գտա միանշանակ արդյունքները գտա։ Օգնել են նստարաններ են վերել, տարբեր համակարգիչներ են վերել նվիրել։ Մարզական գույք շերոքներ տալ, նվիրել են քաղաքապետարանի մենք մանկապարտեզին են նվիրել, Ահագին գույքին, դպրոցին են նվիրել։ Երևանի վարչական շրջանը։ Շրջանները, այո։ Բակերի բարեկարգման։ Բակերի բարեկարգման տենց բան չկա, բայց Ղարաբաղ տելեկոմն է սարքել մի հատ խաղահրապարակ, մանկապարտեզին Բաքում է սարքված, դպրոցի կողքն է սարքված, դրամատրական որ վերջանա երևի կզբնանով կզբաղվենք։ Բակերը մի քիչ խնդիր կա, մարդիկ հողակտորն են, չեն հասկանում, մարդիկ է պիտի հասկանան, որ դա ինչի համար է։ Եթե գումարները լինեն, հարցը հասկանալ չհասկանալու մեջ չէ, հարցը գումարների մեջ է։ Խոսեցինք հարկերի մասին, համայնքային բյուջեն հավանն է կատարել։ Օրինակ կիսամյակի արդյունքներով։ Կիսամյակը չեն կատարել, գախնիկ չի որ բյուջեն հավաքում է վերջին ամիսներին։ Օրինակ առաջի երամսյակը կատարել էինք, կիսամյակը չեն կարող կատարել։ Անցած տարի որ չեն կարողացել, որովհետև ազատվել է հարկերից, հողի հարկից, վարձավճարներից, որ բեկ չի եղել ազատել են։ 80% են կատարել, բայց մնացած տարիները 100%-ով կատարում էինք։ Աստարի կանտարեք վերք նորմալ է։ Առաջկայում ինչի վրա ուշադրություն կդարձնեք հադրուտ քաղաքի զարգացման առումով։ Տնամերձ հատկացնելն ամենակարևոր խնդիրը։ Հող հատկացում, որ մարդիկ կարող անվան տուն կառուցեն։ Ճանապարհների խնդիրներն է, տեսել ենք շատ անվարվող վիճակում է, եթե կապված է արդեն ջրամատակարարման հարցերի հետ։ Եվ լուծվի, արդեն փորձարկեն, եթե ամեն ինչ նորմալ է, Ասֆալտապատ է ճանապարհը։ Վերջին տարիների վիճակագրական տվյալները երբ հայմատում եք, հադրութում բնակչության թիվը աճում է։ Աճում է։ Միանշանակ աճում։ Բնական աճի հաշվի։ Միրա բնական աճի չի, բայց եւ բնական աճի հաշվում է աճում եւ մեխանիկական մեխանիկական հա, աճի, հա։ այսինքն շրջակա գյուղերից տեղափոխվում են։ Շրջակա գյուղերը չել կա։ Տեղափոխվում են հադրութ։ Շրջակա գյուղերը չել կա։ Այդ աճը այնքան էլ շատ չէ, տարեկան 7 մարդ 6-9։ Իսկ բնական աճի տարեկան միջինը կազմում է մոտ 25-20-23 մարդ։ Անցած տարի ճիշտ է մի քիչ-քիչ է, բայց միջինը գալիս է 22-23։ Իսկ արտահոսք, եթե արտահոսք, արտահոսքը հաշվել ենք 2006 թվականից սկսած, առ այսօր 112 մարդ դուրս են եկել։ Մեկը մշտական, մեկը գնում են աշխատում են, նորից գնում են։ Գրանցումից նույնպես դուրս են եկել։ Գրանցված են այստեղ, ուղղակի աշխատում է Ռուսաստան։ Վերադառնում են, գնում են, մեկը կա տարիներով գարնան նրա գավա գագնա մեկ գագնա գարնանը գնա ջմերը հետ գա Սակայն գրանցված է Փաստացի այսօր հատուցում քանի հա։ բնակիչ է ապրում 4100 այդքան կա բայց փաստացի ավելի շատ կա գրանցված կա ժամանակավոր գրանցված այսօր ժամանակավոր կարողանում ենք գրանցել այն մարկա որ ասենք շփում են քաղաքապետ տեղիկանքները պետք իրանց գալիս են մեկ է տեղիկանները տալիս են բայց այգի մարկա որոնք ասենք չեն գալիս բայց մնում են հադրուտում Փաստացի քանի մարդ է բնակվում Ավելի քան 4000 փաստացի կարող է 5000 լինի մոտ 4.5 Գիշերը շարժը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս հադրութի քաղաքապետ Արմեն Աբրահամյանն էր։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Մուրադ Պետրոսյանի օրագրային գրառումներից իր «Գնա մեռիր, արի սիրեմ» գրքից։ Երեքը հունվարի 1997 թվական Այդպես էլ ձյուն չեկավ։ Նոր տարին դիմավորեցինք առանց ձյան։ Երրորդ օրն է տնից դուրս չեմ գալիս։ Հանգստանում եմ։ Զվարճանալու տրամադրություն չկա։ Պետք է ապուշ կամ միամիտ հիմար լինել, որ իմանալով, թե արջևում ինչ է սպասվում, զվարճանքի տրվես։ Ամբողջ օրը հերոստացույց եմ նայել եւ ընթերցել, բայց այդպես էլ չկարողացա կենտրոնանալ ու գրել։ Երևում է լրիվ մեկուսանալ է պետք հերոստացույցից էլ, ամեն ինչից էլ։ Ամեն ինչից կարելի է հեռանալ, մեկուսանալ, բայց ինչպես հեռանալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, այն միջև օրս էլ այնպես է նստած իմ ուղեղում, ինչպես որ 9 տարի առաջ էր։ Բա ինչու ուրիշները, ուրիշները ուրիշ են։ Նրանք վերահաս վտանգը չեն տեսնում, նրանց թվում է, թե հիմնական աշխատանքն ավարտված է, գլուխը կուլ են տվել, պոչն է մնացել իսկ ինձ ընդհակառակն է թվում։ Յոթը հունվարի 1997 թվական Մտա աշխատավայր։ Համարյա ոչ ոք չկար։ Ասում են, մինչև հունվարի 23-ը արցակուրդ է այսպիսի ժամանակ այդքան երկար արձակուրդ տրամադրված հանրապետության ճակատագրի համար պատասխանատու մարդկանց։ Եթե падգամավորները 3 ամսով արձակուրդի են ուղարկվում, ել ինչու է ամեն տարի հրամանագիր հաստատվում ռազմական դրության մասին։ Չէ որ ռազմական դրության իմաստն է ավելի լարված աշխատել, ոչ մի օր չթուլանալ, շուրջօրյա զգաստության մեջ լինել։ Արխայական լիազորություններ են շալակել չիմանալով, թե արջևում ինչ է սպասում իրենց։ Եվ ամենագլխավորը, չեն գիտակցում, որ բոլոր բարդությունների ու անհաջողությունների համար պատասխանն էլ իրենք պետք է տան։ Սխալներն արվում են այսօր, արվել են երեք, վաղը իրավիճակ վկայակոչելը չի կարող արդարացում լինել նրանց համար։ Բարոյահոգեբանական ոլորտում հավասարում Սպարտային, Հռոմեացիներին, ծայրահեղ դեպքում Չեչնիային, այլ ոչ թե Ավստրիային։ Այս մասին նույնիսկ արևմուտքի մեր փոքրաթիվ բարեկամներն են խորհուրդ տալիս, որոնց համար խորթ է նման աշխարհանկալումը, բայց դուք ուրիշ ելք չունեք, ասում են նրանք։ Տասնյոթ հունվարի 1997 թվական Վերջապես ձյուն եկավ։ Այսօր մեկնում եմ գյուղ։ Գոնե 3 հորով կանջատվեմ։ Ափսոս, հոգիս հանգիստ չէ։ Գյուղը դրախտ կլիներ ինձ համար։ Նստիր ու գրիր, պարկիր ու մտածիր, հակիր փիլիսոփայական մտածումներդ։ Կարդա մեծ մարդկանց հուշերը կամ երկերը եւ լսիր արտասամանյան ռադիոդայները։ Զբոսնիր անտառում։ Այն մեր տնից 200 մետրի վրա է։ Ես չեմ մեղադրում նրանց, ովքեր առավել երջանիկ ակնթարթներն զգում են կանարյան կղզիներում հանգստանալու մեջ։ Իսկ նրանք էլ թող ինձ չմեղադրեն։ Մենք ամենքս եսասեր ենք։ Յուրաքանչյուրը ձգտում է նրան, ինչն իր հոգուն անդոր եւ գոհացում է բերում։ Դուք լսեցիք Մուրադ Պետրոսյանի օրագրային գրառումներից իր գնամեռիր արի սիրեմ գրքից ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյանը։